Otsailak hogeita bost gaur haste azkena da hau berri hon albistegia duzue Berrio ari irratiaren albiste mankezuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi berregoiti eta berriozarko udalek elikagai bankuaren hitzarmena sinatuko dute berriz ere. Berriozar eta berriogoitiko alkateak kolaborazio hitzarmena sinatuko dute gaur goitzeko amarretan. Hitzarmen honekin udal bakoitzak proiekturako bideratuko duen dirokupurua kupurua maigen eratuko da, baita udal lokalen sesioa ere, azken hau berrio udalaren eskukoa izango dela, Berriozarko zarko udalak hogeita bos mila eurorekin eta berrio goitikoak bos mila arekin lagunduko dute honekin, berriozarko zarko berriunda hogei familiei eta berrio goitiko hogeita bosteri lagunduko zaie. Ate irekien jarduna urtsintxa aurreskolan. Berriozarko udalaren urtsintxa aurreskolak aurre matrikulazio kanpainan bete-betean sarturik dagoela eta mendialdea eskolak egin bezala ate irekien jarduna eginen du gaur ratxaldeko lauterdietan 2000 amabost, 2000 amasei ikasturtean aurre inskripzioak eginen dituzten familiei zuzendua dago jarduna, baita eskolan dauden familiei ere, beti ere berriozarko udaleko aurreskolako proiektu pedagogikoa eta eziketa taldea ezagutu ditzaten. Eta hilabeteko azken aste azkenarekin otsaileko osoko bilkura eginen da. Eta nola ez osoko bilkuran ez dira mozioak faltako. Mila bederatzereun taugita mezortzeko maiatzean San Kristobal gotorlekuko jesaldian fusilatutako hainbat gorpu espartze eta dermioko obitik ateratzea aldarrekatuko duen mozioa zaparte, nabai eta bildu udal taldek aurkezutako mozio bieginen dira. Bata Hasana Halia sahara Sahararrari asilo politikoa ematearen aldekoa eta bestea burlatako faurezia lantegiaren itxieraren kontrakoa, azkenik mola eta sanjurjoren gorpuzkiak leguz aldatzeren aldeko eta frankismoaren apologiaren kontrako mozioa aurkeztuko dute udal talde berdinek. Udal batza gaur ratxaldeko seiterritan ospatuko da eta beti bezala berriozar.es horri eh, aldean edota eguzkiplaza.neten ikusgai izanen da zuzen zuzenean. Eta bestetik berriozarkoa teneoren itzaldia gaur asteazkenarekin ere eginen da eta horretan merkataritza eta inbertsuen itun transantlatikoa tipa aztergai izanen da Europar eta Amerika Estatu batuen artean martxan jarri nahi den makro proiektu honen nundik norakoak eztabaidatuko dira horretarako jantz eta guzlaribik parte hartuko dute Ateneotarren ohiko bilkuran Josu Osta eta Mikel Saralegi hain zuzen neitzaldia gaur atxaldeko zazpiretan kulturgunean eginen da. Laguntza zerretzeari ustea posiblea da, garasi. Eta are errazagoa da Xabi, osasun etxean antolaturiko erretzeari usteko, tailerrarekin tailerrean erretzen usteko, hainbat teknika azalduko dira baita aspektu farmakologikoen laguntza ere. Tailerrak aurre huertiko amabitan eginen da eta irizainekin testa egin dutenek parte hartu halko dute solik. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain zerdio iragarpenak garazi. Zerua oso odeitzu edo estalia egongo dela dio gaurroko iragarpenak, euria, sarri eta ugari egingo du. Ipar mendebaldeko aizea ulbizi ibiliko da bolada gugurrekin eta temperaturei da okionan gutxi edo nahikoa igoko dira. Eta guztan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan Ferriozar erratiaren sintonian FMko puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkeplaza.neten